spring hola si, hola di, di Het is Pang Spanjaard, wij. Ik ben stank, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenos noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends. Los gezelligitos, donde está genitos? Costa del Sos. Los Gestelejitos, ¿dónde está Costa ah, del Sos. Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. From get Spanish. Get Spanish Get Spanish em. Claro que sí. Claro que no los jóvenes más chulos del pueblo. Spanso, vos sowieso, for the house chorizo, bocadillo con manchejo, dat is fabajejo. El anus del diablo, dat is de costa de eso. El anus del diablo, dat is de costa de eso. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Dus ben je coño, ben coño. Los gezelligitos. Costa Genitos. Oh. Costa del Sos. Los Gezelligitos. Donde está Genitos. Oh. Costa del Sos. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Yes, this is Harold Fredo. I'm sure they you listening to the only stage around town with me to make this nice music? Let's go crazy. Do a song. Oh my God. Let's just be quiet now and listen to this track.